Темата за вечера носи наслов Словото Господово. И е на некој начин виден продолжеток на онаа тема од што имавме ова утро, кога зборувавме за нашиот однос кон Библијата, кон Господовото Слово повторно, и заклучивме дека од токму од нашиот однос и пристап кон Божјата реч зависи и нашата вечна судбина. Спомнавме таму два примера со царот Јоси и со царот Јоаким, како Јоси, читајки ја Божјата реч, која била пронајдена во домот Господов, значи, занемарена од предходните цареви, Манасија и Јамон, ќе ја раскине својата облека, ќе се покаја, ќе се раскаја и сето тоа ќе предизвика една голема реформа во кај израелците, Меѓутоа, за сметка на тоа, видовме еден поинаков однос кај Јоаким, царот Јоаким, кој што не само што не ги раскинал своите облики, туку и зел и парче по парче, како што му била читана пораката, од она, значи, оној свиток, го горел во оганот во својот зимски дворец, кај што се греел, било зимо. Значи, едноставно покажал едно дрско однесување кон Божјата речи Потоа видовме каков му бил крајот. Вечерва ќе продолжиме да размислуваме во тој правец и еве јас за почеток би ве запрашал што мислите зошто живееме, а живееме факте во тешки времења и факте дека ќе дојдат уште потешки. Која е причината? Која е главната причина? Зошто живееме во тешки времења? Што вели Библијата? Во последното време ќе настанат тешки времења, зошто? Еве да отвориме второ послание до Тимотеј. Трета глава. Второ послание до Тимотеј, трета глава. Од први стих. А ова знај го. Во последните денови ќе настанат тешки времења. Зошто е? Зошто? Зошто луѓето? Луѓето се факторот. Луѓето се оние кои што ги прават времењата тешки многу често и нашиот живот тежок, неподнослив некојаш. Токму луѓето, зошто? Зато што ќе бидат, ќе станат само живи, значи себични, сребролюбци, само фалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници избувливи, надуени, повеќе сластолюбови, а не боголюбиви. И сега ова да речеме и да не е нешто што би не чудело, тоа е нашето дневе и факт е дека овој стих а, во целосност го отсликува, денешно, го отсликува денешниот човек, и тоа петиот стих е оној кој што е посебно интересен, и од петиот стих сваќаме дека всушност ова се однесува на луѓе кои што се христијани, Или барем се декларираат дека се христијани. Петиот стих вели, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од низината сила. И вели, од странувај се од таквите. Бегај од таквите. Имаат изглед на побожност. Изгледаат дека се побожни, одат во црква, служат на Бога, пеат таму, проповедаат и така натаму и така натаму. Може и сведочат, може и одат во организирани, значи, мисионски активности, меѓутоа ја немаат силата. Која е таа сила, за каква сила станува зборот? Еве, да отвориме во Римјаните прва глава 16 стих. Многу познат стих, кој што верувам некои го знаат и на памет. Прва глава од Римјаните, 16 стих. Што пале Павле таму? Зошто јас не се срамам од што? Од Евангелието. Бидеќи тоа е Божја сила за спасение, меѓутоа на секој оној кој што верува. И на јудејци, и на грк, и на било кој незнабожец. Евангелијето е Божја сила за секој оној кој што верува. А Петар на едно друго место ќе каже дека евангелијето е Словото кое што ви беше објавено. Божјето Слово. Словото Господово. Да видиме колку е силно и колкава сила има тоа Слово Господово. Се сегавате дека Бог за шест дена ја создаде земјата, небото, звездите и се што е на земјата, се живо и неживо. Како, на кој начин? Освен човекот, нели? Збрувавме и за тоа, зашто, значи, има посебна причина зашто само човекот бил создаден на поинаков, уникатен начин, значи, Бог тамо ги употребил своите раци. Бог ги употребил своите раце и при запишувањето на законот. <laughs> Покажавме дека тоа не е ништо случајно. да еве да отвориме во Псалм 33, во шестиот стих вели Господовото Слово ги создаде небесата и здивот на неговата уста целото нивно воинство. Или деветиот стих. Зошто тој рече, изговори, и се стана, нареди и се се утврди. Видите колко е мокно Господовото Слово. Бог ќе каже и веднаш материализира, веднаш создава, ствара. А, која разлика е од, од, од човечкото Слово? Што можеме ние? Кога ќе кажеме нешто? Можеме само да да влеземе во неволја, неволја или пак да <laughs> да буквално ништо да буквално ништо, значи само можеме нешто да расипеме, да расипеме, <laughs> може би се оговарање нечие пријателство, нечие... Било што, значи, едноставно човекот, па и, знаете, на, на човечкиот збор тешко може некој да се, да се подпре, знаете, денеска се лаже и тоа колку ли се лаже, не лажат и преку телевизија, не лажат и од секаде од сите страни, значи. Значи, Божето Слово е мокно, Бог со самото Слово создава. Денеска прочитавме еден стих, еве ќе го повториме во Евреите 4.12. Евреите 4.12. Што вели овој стих? Зашто Божето Слово е живо и делотворно. И поостро од секој меч, остро од двете страни и навлегува до разделувањето на душата и духот на зглобовите на мозокот и ги суди мислите и намерите на срцето. И денеска кажавме, Мнозина денеска имаат резервиран, а, селективен или игнорантски однос и пристап кон Библијата токму поради ова. Словото сече. Словото ги разделува мислите, ви, ви ги суди намерите, навлегува во срцето. И често пати денеска луѓето вистината не ја прифаќаат токму таа причина. И ја тргаат Библијата. Не сакаат воопшто да си имаат работа со Божето Слово. Меѓутоа, дали забележавме, тоа е живо и делотворно, не само што сече, туку исцелува, изградува, денеска нешто веќе спомнавме. Еве, ќе читаме Исаја 55.10. Исаја 55.10. Значи, изборуваме за силата на Божето Слово. Силата која што ја нема кај денешното христијанство, кај луѓето кои што имаат изглед на побожност, ама од силата се одрекле, велико. Исаја 55.10 како што паѓа дошт и снег од небото, непрекинато доека земјата не се напои, не се оплоди и не се зазеленее, за да му даде семе на сејачот и леп за јадење, така словото што излегува од мојата уста, вели Бог, не се враќа при мене без плод, туку го прави она што сакав и ќе го изврши она заради која го испратив. Словото е делотворно, словото е пратено со причина да делува во срцата на луѓето. Прво послание до Солуњаните 2.13. Прво послание до Солуњаните 2.13. Овој стик гласи вак. И затоа и ние му благодариме на Бога постојано, зашто примајќи го Божиото Слово, што сте го чули од нас, го примевте некако човечко Слово. Те овде Павле нагласува, значи, тоа не е човечко, Има многу разлика од човечко до Божио. Туку како Божјо Слово, какво е и на вистина, кое и действува во вас, меѓутоа повторно во оние кои веруваат, кои го прифаќаат со вера. Действува, тоа е делотворно, тоа ќе си ја заврши работата, за која што е испратено. Колосијаните 1.29 Нормално, ако ќе си ја заврши работата, ако неаме игнорантски однос кон тоа слово. Колосијаните 1.29 Затоа се трудам и се борам сообразно на неговата, значи станал збор пак за словото, на неговата делотворна сила, која действува силно во мене. Видете, значи, еден христијанин, Павле вели за себе, јас сум толку силен, со други зборови, го парафразирам овој стих, колку што е силно делувањето на Словото во мене. Вие сте толку значи, силен христијанин, стабилен христијанин, колку што дозволувате значи, да тоа Слово делува во вас. Или еве Филипијаните 2.13. Филипијаните 2.13 вели пак вака. Филипијаните 2.13. <clears throat> Зашто Бог е оној кој действува во вас да сакате да постапувате според неговата волја. И сега доаѓаме до еден момент. До сега читавме стихови и Словото е оној кој што действува, кој што е делотворно. Сега имаме стих од Павле во Филипијаните кој што вели Бог е оној кој што действува. И сега да се подсетиме денеска во Јован што читавме. Да отвориме во Јован прва глава. Јован прва глава. Во почетокот беше Словото. И Словото беше во Бога. И сега внимавајте. И Словото беше Бог. Затоа кажавме денеска дека ако ние ја отфрламе, ако ја занемаруваме Божјата реч, Словото, ние всушност го отфрламе Бога. Односно, ќе видиме подолу, тоа е Христос. Христос, Исус е Словото. Тоа беше во почетокот во Бога и се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. Во него беше живот и животот им беше светлина на луѓето. Затоа што самото слово е живо и делотворно. Примајќи го него примате животот. Деветиот стих, вистин, вистинската светлина која го осветлува секој човек доаѓаше во светот, беше во светот и светот стана преку него, но светот него позна. Дојде при своите, но неговите него примија, а на сите кои го примија им даде власт да станат Божи деца на оние кои веруваат во неговото име, кои не се роди од крв, нито од телесна поход, ни од волја на маш, туку од Бога. Или всушност се родија од Словото. На новото рагање доаѓа од Словото, повторно од тоа негово делување. Че прочитаме подосна за тоа. Вели 14 стих, и Словото стана тело и се настане меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што ја има како еден роден од таткото. Овде овој стих јасно посочува на Исуса. Словото се отелотвори. Исус одејќи на земјата беше Словото отелотворено. Еве зошто Словото е силно. Па затоа всушност тоа е Исус, тоа е Бог. Од таму ја има таа делотворна, жива сила во себе, која што му е необходна на секој еден христијанин за да на вистина е побожен, а не да има само изглед на побожност. Значи да тоа слово живее во него, не не е доволно само читањето, кажавме денеска, туку и наистина примањето на тоа слово. Значи, доколку го отфрламе Словото, го отфрламе Христа, го отфрламе Бога, меѓутоа, доколку дозволиме, не му се спротиставиме, тоа ќе делува и тоа создава. Како што создавало, како што Бог создало преку Словото, на самиот почеток ја создал и планетата, и звездите, и се што е нова земја, така и денеска создава истото тоа Слово. Затоа што е живо и делотворно. И еве се отвораме во прво Петрово послание, прва глава. Прво Петрово, прва глава. Овие се прекрасни стикови. Читаме од 23 до 25. Прво Петрово прва глава, од 23 до 25. Зашто сте наново родени, не од распадливо семе, туку од нераспадливото, денеска кажешме вечното. Живо и вечно, еве, вечно Божјо Слово. Како сме наново родени? Преку нераспадливото, живо и вечно Божјо Слово. Зашто секое тело е како треба, ова е еден стих, земен од Исаија, секоје тело е како треба. Ајде, денеска човек го има, утре го нема. И сета незина слава како цветот треба требата се осушува и цветот и опаѓа а господовото слово останува довек. Тоа е вечно, како што е вечен самиот Бог, затоа што самото слово е Бог. А тоа е словото, кое ви е објавено како Евангелие, вика Петар. Затоа Павле ќе каже, јас не се срамам од Евангелието, кое е што е Божија сила, затоа што Евангелието е Божието Слово. Тоа има неверојатна сила, неверојатна мок на делување. И не само што создавало, создало и планети, и нашата земја, и звезди, и се што е на оваа планета, создава и денеска, создава нови созданија, нови битија од нас, од самите луѓе. И примајќи го него, всушност не подготвува и за вечност. Самото слово е вечно и ова наше тело, како треба, дури и да се исуши и да скапе еден ден, сепак, ако го имаме Словото во себе примено, Бог ќе не воскресне во денот на воскресението и ќе живееме вечно заради Словото кое што е вечно. Да отвориме во Прво Јованово сега, во пета глава. Овој стих и денеска, мислам, го спомнавме. <clears throat> Прво Јованово пета глава, што вели 11 и 12 стих? Ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот син. А што беше неговиот син? Словот. Кој го има синот, има живот. Кој го нема? Божиот син нема живот. Со други зборови, кој го има словото, има живот. Кој го нема словото, нема живот. Дотвориме во Дела 20 глава, 32 стих, и ово е убав стих. Дела 20, 32. И сега ве препорачувам на Бога и на Словото, на Неговата благодат. Кое е Словото? Е во состојба да изградува и да даде наследство меѓу сите осветени. Тоа има моќ да ве преобрази, да ве трансформира, да ве изградува и на крајот дури и да го наследите вечен живот, да ви даде наследство меѓу осветените, меѓу светите. Тоа е мокното Божие Слово, или Слово Господово, како што ја наименувавме темата за вечера. Вите, денеска, веќе спомнавме нешто дека, знаете, не можете денеска да, да, да, да му верувате на некого. Човекот едно ќе каже, друго ќе, ќе, прави, ќе направи. И единствена сигурност ја имате токму само во Словото. Повторно и која Станува збор за овој несигурен живот кој, кој што го живееме. Несигурност во тоа како чекор да превземете некојаш во животот. Сепак сигурноста целосно можеме да ја имаме во Божето Слово. Еве зошто. Прво читаме 119 псалм 105 стих. 119 псалм 105 стих. Твоето Слово, вели псалмисто Давид, е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Еве, зошто е сигурно Божето Слово. Единствено Божето Слово ќе ви ја покаже патеката на спасението. Тоа е светлина, значи, дури и во цела ова темнина во која што потонала ова земја и токму поради тоа што Божјата реч е занемарена, знаеме дека И средниот век е наречен мрачен век, токму поради тоа што Библијата била тргната на страна. Сигурноста за нас е токму во тоа слово кое што навистина го осветлува патот. А, во една прилика Исус, ќе читаме подосна тие стикови, ќе каже, оној кој што оди во темнина не знае кај оди. Може да пропадне во дупка, може да се удри во бандера или не знам, било што и да е, ама, значи, затоа сигурноста е само во Божето Слово. И друга работа, зошто сигурноста е само во Божето Слово? Знаете, Бог кога ќе каже, и така и ќе биде. Еве, веќе прочитавме неколку стихови. И рече, нека биде светлина и би светлина. Нека биде дрво и би дрво. Тоа е силата на Божјата реч. Броеви 23.19. Тоа е вечно, словото е вечно и постојано. Денеска кажавме, дека не можете да се играте со него, можете да го уништите, можете што сакате да му правите, меѓутоа тоа сепак обстојува, тоа сепак е тука, на тој начин Бог ја сочувал и самата Библија до ден денеска. иако мнозина се обидувале да ја уништат пред се гјаволот, нели, преку нив, Броеви 23.19, слушайте го стих, Бог не е човек па да лаже, не е човечки син, за да се кае. Зар тој која ќе рече и не ќе направи? Зарем ветува па не исполнува? Еве зошто можеме целосно да се потврме врз Божето Слово. Зато што Бог која ќе изговори, не лаже. Денеска, како што кажавме, лажани, лажани, веќе не знаеме колку сме лажани, веќе не знаеме што да веруваме. Меѓутоа, на Божјата реч, секојаш можеме да се потврме со сигурност. Бог не е човек, Бог не лаже и Бог не е таков да каже па да не е исполни. Ние знаеме, сведоци сме, мнозина од нас дошли и поверували во вистината току поради пророштвата и исполнувањето на еден куп пророштва од Стариот Завет, па се исполнено е во Христа, во Месијата. Или пророќствата од Данило, од Откровение, за сите тие царства, за целата историја што поминала и за она што ќе дојде. Бог кога кажува нешто, со сигурност тоа се исполнува. Тоа е сигурност на Божето Слово. Тоа никој друг не го прави не може да го направи. И тоа кажавме дека тоа е случај, таа сигурност може да има само оној кој што верува, кој што со вера го прифаќа тоа слово. Да се подсетиме на прво Солуњаните 2.13, како гласише тој стих? Прво послание до Солуњаните 2.13. Да се вратиме да го прочитаме пак, затоа што ова е исто битен момент. Прво послание до Солуњаните 2.13. И затоа и ние му благодариме на Бога постојано, зашто примајќи го Божето Слово, што сте го чули од нас, го примивте не како човечко слово, туку како Божио слово, какво е и на вистина и кое е и действо во вас, кои верувате. Не може да има никакво дејство тоа слово, ако ние не му дозволиме, ако ние со вера не го прифатиме. И не може ништо понатаму да се исполни од тоа, тоа налово раѓање кај нас, таа надградба од Словото и она зачувување за, за вечноста и вечен живот. Че значи, многу е битно, многу е битна и верата во Божјето Слово, а токму од читањето и од слушањето на Божјето Слово се раѓа и доаѓа таа вера, јакне вера. Во Римјаните 10 глава Павле ни кажал такво нешто. И сега да отвориме во еден, на еден момент во Евангелие по Јован 12 глава. Евангелие по Јован 12 глава, овие се интересни стикови. Евангелие по Јован 12 глава. Секјавате во Коринкјаните Павле на едно место вели дека Словото за крстот е Евангелието. Нормално, Евангелието не е Евангелие, ако го нема крстот. И таа жртва Христова. И не е радосна вест, не може да биде радосна вест, ако го нема крстот. И Исус во еден наврат токму се укажува на таа негова смрт на крстот и вели во 12 глава, значи Јован, 32 стих. А јас, за себе, вели, кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе, зборувајќи за крстот, односно, вели тамо, тоа го рече за да покаже со каква смрт ќе умре. Значи, зборува за крстот. Вели, тогаш народот му одговори, ние чувме од законот дека Христос останува вечно. Тогаш како велиш ти дека човечкиот син треба да биде издигнат, односно да биде погубен, да умре. Кој е тој човечки син? Тогаш Исус им рече, уште малку време светлината е меѓу вас. Која е светлината? На кого укажува? Повторно, читавме Јован прва глава. Исус е светлината. Словото е тоа кое што е светилка, кое што светли. Одете доека имате светлина, за да не ве опфати темина. Оти кој оди во темина, не знае каде оди. Воопшто е несигурно да сега се најдете, знаете, многу е лесно во Скопје, сега каде, каде таму негде има некоја светилка ноќе, па се гледа, нели? Голем град, ама ајде да се најдете негде во шума да ве прашам, кога немате ни полна месечина, ни, ни звезди, ни ништо, <laughs> каде ќе одите во мрак темнина? Сосема е несигурно, каде ќе тргнете и каде ќе стигнете? Доека ја имате светлината, верувате во светлината, за да бидете синови на светлината. Исус го рече тоа, па си отиде и се сокри од нив. И вели 37 стих, иако направи толку чуда пред нив, не верува во него. Зошто? Зошто не му поверува на Словото. Верата е токму тоа, да се фатиш за Словото, Господово, и да го чекаш неговото исполнување. Зато што Бог кога кажал нешто, Ке биде. И за да се исполни словото, вели што го рече пророкот Исаија, Господ, Господи, кој, кој и поверува нашата проповед? Павле во овој стих го користи во Римјаните 10.16 за да каже дека не сите ќе го прифатат Евангелието. Не сите ќе го прифатат тоа Слово Господово. Зошто им ги заслепи очите, вели, им ги скамени срцата, всушност луѓето се тие кои што се со камени срца и не сакаат, има, го имаат тој игнорански однос, како што кажавме, кон Библијата, кон Светто Писмо. А, и сега вели 42 стик, сепак мнозина од првенците поверува во него, но заради фарисеите не исповедаа јавно, за да не бидат исфрлени од синагогата. Срам, страф. Не можете вие Павлен попусто не кажал дека јас не се срамам од тоа слово, од Евангелието. А овие овде имале страв, се срамеле, за да не бидат исфрлени од синагогата. Не е било тогаш популарно, па ни денеска не е популарна вистината. Никогаш, прочем, и не била. 43. Зошто повеќе, еве причината, зошто повеќе засака човечката слава, отколку Божјата слава. Денеска, кај мнозина е причина токму тоа. Си ја сакаат човечката слава, а не Божијата. И затоа не го прифаќаат Словото и не веруваат. Го отфрлаат. И сега понатаму продолжува Исус. Исус извика и рече, 44 стих, Кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме пратил. И кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме прати. Јас, вели, светлината, уште еднаш кажува, дојдов во светот, та ни еден кој верува во мене да не остане во темнина. И А ако некој го, ги чуе овие мои зборови, а не ги пази, значи не само да ги чуеш, не само да ги прочиташ, туку треба да ги пазиш, јас нема да му судам, зашто не дојдов да судам на светот, туку да го спасам светот. Вели, кој ме отфрла мене и го, не ги прима моите зборови, кој ме отфрла мене со други зборови и го отфрла моето слово, што го изговорив, а, се извинувам, Има, има свој судија, вели, 48 стих. Значи, кој ме отврла мене и не ги прима моите зборови, има свој судија. Словото, што го изговорив, тоа ќе му суди во последниот ден. Токму словото ќе ги осуди, оние кои што ќе го отфрлат. И не само тоа, Петр во второто Петрово послание, видите што запишал – Второ Петро послание, трета глава. Второ Петро, трета глава. Кога зборува нели за оние а, подсмевачи кои што ќе се јават во последните денови ќе речат е каде е неговото ветување? Нели словото Божие секојаш се исполнува? Нели тој не лаже? Ќе се подсмеваат луѓето И тоа го права денеска. И од петиот стих читаме, значи, во 2 Петро 3 глава, кога своеволно сакаат така, така си сакаат, значи, самите, тогаш за нив останува сокриено, дека преку Божето Слово небесата беа одамна. Бог преку Божето Слово ги создаде небесата, и дека земјата од водата и преку водата ги доби, го доби своето постоење. Шестиот стик преку тоа и тогашниот свет беше потопен со вода и така пропадна. Преку кое? Преку Словото. А сегашните небеса, зборува за после потопниот свет, за денешниот свет, а сегашните небеса и земјата со истото Слово се запазени и се чуваат за оган до денот на судот и погибелта на безбожните луѓе. Словото е тоа кој што ќе им суди, Словото е тоа кој што ќе ги запази за денот на судот и за денот на погибелта. Оние кој што ќе го отфрлат Словото, кој што ќе отфрлат светлината, кој што всушност отфрлат не друг, туку го отфрлат Исуса, го отфрлат Бога. И еве сега да видиме на кратко, на брзина, два случаја во Библијата, многу силни случаеви на силна вера, каде што Исус, овие двајца, ги пофалил дека имале силна вера, римскиот капетан, Матеј 8 глава. Пети стих. И кога влезе Исус во Капернаум, Матеј 8 глава, значи пети стих, кога влезе Исус во Капернаум, му пристепи еден стотник и го молеше велејки: Господи, значи овој е римскиот капетан. Господи, моја слуга лежи фатен дома и многу се мачи. Исус му рече: Ке дојдам, ке го исцелам. Што вели капетано? Стотникот во одговор му рече, Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Туку кажи само збор и мојот слуга ќе биде исцелен. Само кажи збор. Погледнете ја верата. Тоа е всушност верата. Верата е да се фатиш за Божјата реч, за тоа што Бог го кажал. А ја имаш плюс тоа и сигурноста дека Бог не лаже, дека Бог се што кажал до сега се исполнило и понатаму сето она што е проречено и кажано ќе се исполни со сигурност. Значи, вели само кажи збор и моја слуга ќе биде исцелен. Зашто исто и јас, и сега му кажа од своје лично искуство, од секој дневие, пошто сум капетан, кога, пошто сум подвластен човек, а имам и војници под себе, ќе му кажам на едниот оди и тој оди, на другиот дојди и тој доаѓа. Направи го тоа така и тој тоа го прави. Десетиот стих. Кога Иисус го чу тоа, се зачуди. Зато што, веројатно, бараше ваква вера кај евреите, ама ја најде кај римскиот капетан, кај еден незнабожец. Се зачуди и им рече на оние што го следеа, вистина ви велам, во никого во Израел не најдов толкава вера. Тоа е верата. Примањето на Словото Господово со вера. Овој рекол, само кажи, само изговори. Значи, верувал во силата на Божјата реч. На Словото Господово. И 13 стих Исус му рече на стотникот, оди си, нека ти биде како што си верувал. И неговиот слуга оздраве во истиот час. Имаме слична ситуација со еврейски благородник во царска служба, во Јован 4 глава,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 го исцели, исцели синот, зашто беше на умирање. Исус му вели, ако не видите знаци и чудеса, нема да поверувате. Зошто ова го вели Исус? Затоа што овој благородник сакал првин да види Исус да го исцели неговиот син, па потоа ќе поверува. Така велат вдъхновените списи. Сакал да види првин чудо, па после да поверува. Меѓутоа, сепак имал, сепак имал некоја вера, тоа ќе го покаже понатаму, она што се случува понатаму, Исус постоа му вели, оди си, твојот син е жив. А, се извинувам. Не, 49 иот го скокнавме. Царскиот службеник му рече, господине, слези пред да ми умре детето. Сепак имал некоја вера. Исус му рече, оди си, твојот син е жив. И човекот му поверува на зборот. Внимавајте, ова е клучен стих. Човекот му поверува на зборот што го кажа Исус и си замина. Секјавате ли на Девид Гейтс? Во момент, за момент застанав, <laughs> си реков да не кажам Бил Гейтс. Значи, Девид Гейтс, секјавате неговото искуство со милион и пол долари кои што ги добива буквално во последниот ден за да ја купи онаа телевизиска станица, односно телевизиска мрежа во Венецуела. Скјавате што кажа? Какво искуство имал со Бога? Доста бараш, му вика Бог, доста бараш пари од мене, почни да благодариш. Зошто? Че едноставно треба да гледаш како да веќе ги имаш, си ги добил. Тоа е верата. Еве го, овој благородник едноставно поверува на зборот и знаете што вели Елен Вајт, потоа запишала во Копнеж на вековите, какво било неговото однесување, откако Исус рекол, оди си твојот син е жив. Видите што, што вели таа? Кара не била толку далеко од Капернаум. И овој благородник можел да се врати дома уште истата вечер. Ама не се вратил истата вечер. Што така? Мислам, вопшто не брзал. Зашто? Но тој вика, не брзал со своето враќање. Дури следното утро стигнал во Капернаум. Затоа што бил сигурен. Е, му вели, какво враќање било тоа? Кога дошол, значи сега кажува, кога дошол во, да го побара Исуса, неговото срце било исполнето со тага. Сончевата светлина му изгледала свирепа, Песната на птиците како подсмев, все му било црно, все му било замаглено, му било тешко, притиснат од значи, таа тага што ја носел во себе, синот му е болен, може би и ќе умре наскоро. Сончевата светлина му изгледа, на значи, свирепа. Птиците, песната на птиците како подсмев. Колку поинакви биле неговите чувства. Целата природа имала поинаков изглед. Сега, кога се враќа назад, целата природа поинако му изгледа. Тој гледал со поинакви очи, па гледал со очите на верата. Доека патувало во тивкото рано утро, целата природа како да го прославувала Бога заедно со него. Затоа што бил сигурен. Исус изговорил и овој вели му поверува на зборот. И со сета сигурност полека, лежерно си оди на кај дома. Тој е 100% сигурен дека синот веќе му е жив и оздравен. А не ни вишол. Кој ќе му каже тоа што немало мобилни да му јави некој жена му да му јави <laughs> синот оздравен. Замислите вера и пазете зошто често пати нам деновите ни се мрачни и нам не изгледа птиците кога пеат како да ни се смеат или не знам еве како тој. Зошто? Па, затоа што сме неверни. <laughs> Вера да ни е мала, слаба. Место да прочитаме некој стих, да се охрабриме преку некој ветување и да се патиме цврсто за тоа ветување, и тогаш и птиците и се, секи ни биде весело, секи биде поинаку, ние ке чмаеме, некојаш цели денови не поминуваат онака, знаете, ние сме депримирани, поради некој ситен таму проблем. Зато што немаме верата. А Словото е силно, живо, делотворно, на него можеме целосно да се подправиме, затоа што Бог кога ќе каже, тоа е кажано, нема мрдање, се остварува секојаш. И затоа, е, повторно се подсетувам на Девид Гейтс, кога Бог му вели, доста бараш, доста бараш, почни да благодариш. Така и ние, кога бараме во молитва, Бог да не исцели или, не знам, да не изведе од некоја тешка економска ситуација или било што, <laughs> едноставно да му благодариме многу повеќе во молитвата, како да веќе тој не е избавил, како да веќе сме исцелени. Тоа е вистинската вера. И подпирање на Словото. На тоа живо и делотворно Слово. И да спомнеме само на крајот и ова. Зборувавме за Христовата невеста минатата салот. Кажавме дека Христовата невеста е онаа која што ќе склучи брак со Христа од љубов, за разлика од многу други кои што ќе се фатат за еден маж, вели таму, па ќе речат, дај да се нарекуваме со Твоето име и сим него срамот од нас, ама ти си јадеме свој леп, ки си носиме своја облека, брак од интерес, со други збори. Христовата невеста склучува брак од љубов, ама вие за да имате љубов кон некого, треба пред се да имате доверба, треба да го познавате, тој човек, тој маж во случајот. Христовата невеста го запознала преку Словото, Христовата невеста ја има таа доверба и јакне, ја, ја јакне таа вера и таа доверба токму повторно преку Словото, затоа што тоа Слово пребива кај неја, односно кај Божиот народ, кој што е наречен како Христова невеста. И нели спомнавме дека Христовата невеста воопшто нешто не е совршена или чиста. И Бог не ја бира затоа што е чиста и нешто многу совршена, туку тоа е тој кој што ќе ја очисти. Замислите како ја очистува, на кој начин? Да се подсетиме на Ефесијаните, пета глава. Ги читавме тие стикови мината сабота, само да се подсетиме. Ефесијаните, пета глава, 25 до 27. Мажи, любете ги своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа, и се вели, за да ја освети, очистувајки ја со водното капење во Словото. Чистењето го врши, значи, преку Словото. Словото кое што е живо и делотворно. И создава ново битие, очистува, ја чисти црквата, ја чисти невестата, а, за да ја представи пред себе славната црква која нема дамка, ни брчка, ниту ништо слично, за да биде света и непорочна. Токму затоа што се очистила во Словото. Или сличен стих имаме во Јован 15 глава 3 стих. Јован 15, 3. Вие сте веќе чисти заради Словото кое ви го зборував. Вие, кои што може да се речете Божи чеда, вие кои што може да се наречете Христова невеста. Поради Словото кое што ви го зборував, а вие со вера го прифативте, дозволивте да делува во вашите животи, да наново се родите преку Словото, затоа што спомнавме на новото раѓање од Словото, да тоа делува да ве изградува и да ве сочува за живот вечен и да ве очисти комплетно, да бидете чисти и непорочни пред Господа. И видите колко е битно, значи, каков однос и став имаме кон Словото. Дали игнорантски, дали го занемаруваме, или пак со драга воля го прифакјаме, дозволаме да делува во нашите животи. Да се подсетиме пак на двајцата царови. Јоси направил таква реформа во целиот Израел, не само тоа што реформа се случува во неговиот живот, туку го реформирал целото обштество всушност преку Божијата реч, преку Словото. И тоа, од друга страна, Јоаким, кој што не сакал ни да чуе што Бог сака да му порачат, конкретно токму на него, и го запалил, ја запалил всушност Библијата, ја фрлил во оган, со други зборови, загинал за сета вечност. И те така како е битно каков е нашиот однос кон Божјата реч. Инаку, нема да можеме да имаме онаа сила. Ке имаме само изглед на побожност, ке се нарекуваме христијани, тој ке ја немаме онаа сила, која што навистина не прави побожни, навистина не прави христијани. Апостолите ги нарекле христијани за тоа што виделе нешто во нивниот живот. Тие живееле како Христа, делувале како Христа, Зато што го имале Словото во себе Христово. Го имале Христа во срцето и тоа живо и делотворно делувало. Нека му е слава на Бога што ни го даде своето Слово, што се уште можеме слободно да го прочуваме, што се уште е слободно секој може да седне и со помош на Светиот Дух да го разбере, не мора некој со сила да го тера, да му налага како да верува и Моја порака е вечерва да едноставно широко градо со се срце го прифатиме. Со вера го прифатиме затоа што Словото Божие чуда прави. Нека му е слава на Бога. Амин.